o'n ikkinchi bob minglag'an kishilar qist qistog'chilikdan bir birini dasavatgudak bo'lishib ketgan edi hazrati ayso shogirdlarga qarab sizlar parisilarni ishitqusidan ya'ni soxtipazligidan hoshyor bo'linglar chovisi chitqi yeyilmaydigan hech qandoq yoshirin ish oshkorlanmaydigan hech qandoq maxfiyatlik yo'qdir demak sənin məxfi qılan sözlərinlə oçuq aşkara anlındı. Öyünün içində xupiyani pişirləşqan gəpirinləmi töt tamdın ötüb xalqı aləmgə pur ketidu, dedi. Hazreti İsa yana mundaq dedi. Dostlar, jininlarni tininglardan judo qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'lni kamaydiganlardan qo'rqmanglar kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay jeninglarni olgandan keyin do'zaxqa tashlashga huquqliq bo'lgan xudodan qo'rqinglar qo'rqishga tegishligi ana shu besh qushkoshni ikki tangiga setib olg'ili bo'lsimu lekin ularning birinimu xudo unutib qolg'ini yo'q hatto sizlarning har bir tol chechinlarningmi hisobi bor shundoq ekan qo'rqmanglar chunki sizlar xudo uchun nurg'ulg'on qushqochdimmi qimmatlikda ko'ngil qo'yib onglanglar dedi hazrati ayso gapini davomlashtirib hozir ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni keyin inson o'g'limu xudoning farishtiri oldida e'tirof qiladi biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar xudoning farishtalari oldidimu rad qilindi inson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi biroq muqaddas ruhqa kupurlik qilganlar kechirimga erishalmaydi kishilar sizlarni bu odam hazrati aysoga agashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tatqanda o'zimni qandoq oqilsam bo'la yoki nima desam bo'la deb andisha qilmanglar chunki nima deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'rgatidi ko'pchilik ichidan bir kishi hazrati aysoga ustoz akamga otimizni qolgan mirosdan manga tegishligini berishni buyursingiz dedi birodar kim manga sizlarning oranglarda qozlik qilish yoki mirosingni oyirib berish huquqini beribdi dedi hazrati ayso uningga keyin u ko'pchilikka har xil ochko'zlikdan pahas bo'linglar va saqlaninglar chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol mulkining ko'pligiga bog'liq emas dedi hamda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi bir boyning yeri mo'l g'osul beribdi u ko'nglida bunchivola g'usulni qo'ydigan yerim yo'q Qanday qilishim kerak to'g'ri hozirgi omborlarimni buzib kengaytib qurib oshliq va boshqa mol mulklarimni shu yerga qo'ymoqdiman, deb o'ylabdi u yana o'z öz o'ziga voy voy sen nemi degan baxtlik odam ko'p yil yetgudak mol mulkim bor yeb ichib turmushini xushol xuram rohat o'tkazmamsa debdi lekin xudo uningga ey ahmaq bugun kechila omonatni topshirsan undaqda to'plagan borliq boylig'ing endi kimga qala debdi hazrati ayso yakunlab mundoq dedi o'ziga boylik to'plagan ammo xudoning nazirida boy bo'lmagan kishining oqibati mana shundoq bo'ladi Ondan hazrati ayso shogirdlarga mundoq dedi shunga bilib qo'yinglarki turmushinglarga kerakli yemak ichmak yoki uchonglarga kiydigan kiyim kechakdan g'am qilmanglar chunki hayotliq yemak ichmakdin tan kiyim Kağlanı ko'p ula qog'larni o'ylanglar ular termaydi yig'maydi ularning ombor Huda yo'q xudo aş osh qo'ymagan yerda sizlarning çokun cho'qin berdi chunki sizlar shu qushlardan ko'p aziz emasmi oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikini uzartalaysizlar mana shunchalik kichik ishnimi qilolmasanglar boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati yavo gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab yiqinglar ular ishimi qilmaydi kiyimmi tikmaydi lekin sizlarga shuni aytayki hatto ulug' podsho sulaymonning hashamatli to'nlarimi bu yovo gullarning go'zalligiga tang kelamaydi ey ishonchi ojizlar dalodiki buguni ichilsa atsi qurib o'chaqqa qolindigan ashu gul giyoloni oshuncha bezigan xudo sizlarni texmu kindirmasmi shundoq ekan yemak ichmak kiyim kechak uchun bosh qotilmanglar hech nimadan ansirmanglar bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izdinidu biroq arishdiki otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi shuning uchun sizlar xudoning podsholig'i haqida izdininglar u chog'da xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi qo'zlarim qo'rqmanglar sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi otanglar o'z podshohligidan sizlarningmi bahramon bo'lishinglarni loyiq ko'di mol mulkinglarni setib kambag'allarga sadaqa beringlar o'zinglarga ufurmaydigan hamyon hozirlanglar shunda qilsanglar Оғыры амайдыған, күй емейдіған жай, әріште ғазіні топлыған бол ісілі. Байлығыңна қаяды боса, қалбыңна шу еді болуды. Худді беліні чин бағылап, чырақларыны яндырып, ғожайының той зияпытыдың қайтып келішіні күтіп тұған чакалы адек, әр дайым тәй артырыңла. Ғожайын келіп ішіні қапқанда, chakarlar darhol chiqib ishni echish kerak xo'jayin qaytib kelganda chakarlarning o'yg'oq va tayyor tug'anligini ko'rsa bu chakarlarning baxtidir bilib qo'yinglarki buni ko'rgan xo'jayin chakarlarning xizmatida bo'lib ularni dasturxonga o'tag'izib shaxsan o'zi kutib oladi hatto xo'jayin yerim kechida yoki saharda kelsin u chakorlarning uyg'oqligini ko'rsa bu chakorlarning baxtidir bilib qo'yinglarki agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi albatta shuningga o'xshash sizlarmu har doim tayyor turinglar chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi ey rabbim bu tamsillarni bizga qortib aytdingizmi yoki ko'pchilikka qortibmi deb so'radi petrus hazrati ayso mundoq dedi kim ishonchlik va ziyrak chaqar bo'lsa xo'jayin uni boshqa chaqarlar ustidan ko'zitib xo'jayinning oziq tulikini ularga vaqti vaqtida taqsim qilib berishga qo'yidi xo'jayin sabrdan qaytib kelib chokirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa bu chokorning baxti bilib qo'yinglarki xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'yidi lekin agar bu chokor ko'nglida xo'jayinim kechib qaytib keladigu deb boshqa er ayol chokorlarga nochilik qilsa va yeb ichib mast bo'lsa xo'jayin kutilmagan bir kuni o'ylamag'an bir vaqtda qaytib kelib uni urib chol o'lik qilib e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib ruslinib tumig'an va xo'jayinning deginini qilmagan chakar qattiq tayoq yeydi biroq xo'jayinning talifini bilmay turib tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chakar yenigrak tayoq yeydi xudo kimga ko'p bersa uningdan ko'p kutidi chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa uningdan talab qilindig'inimi ko'p bo'ladi men dunyoga o't yiqishga keldim bu o'tning yenib ketishini naqadar orzu qilaman ha man oldi bilan azobliq cho'mildirishdan o'tishim kerak bu cho'mildirish amalga oshguncha intoyin qiynalyaptiman sizlar meni dunyoga tinchlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar man tinchlik emas bo'linish ilib keldim buningdan keyin bir oiladikilar bir birsiga qarshi turdi u aysoning agashkuchisi deb ota o'g'liga o'g'il otasiga ona qiziga qiz onasiga qaynoni keliniga kelin qaynonasiga qarshi turdi hazrati ayso ko'pchilikka yana mundoq dedi sizlar kun petish tarafda bulut ko'rinsa yomg'ir yog'udi deysizlar janub tarafdan shamol chiqsa havo isiydi deysizlar darvaqa shundoq bo'ludi hey soxtipazlar sizlar osmon ziminning rangini tushundiralasizlaryu hozirning nima vaqt ekanligini tushundirolmamsizlar nemining to'g'ri ekanligiga sizlar o'zinglar nemishqa hukm qilib boqmaysizlar agar biri ustinglardan arz qilib sizlarni sotga elib bormoqchi bo'lsa imkoniyatning boricha oldin ola uning bilan yorishib elinglar bo'lmasa u sizlarni sotchiga sotchi bo'lsa qorovulga topshirib zindonga so'ltib yetidi bilib qo'yinglarki sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tiynini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar